дедаў човен. Міхал увайшоў у хату злосны. Мх ты вар'яце безлітосны. За што ты лаеш, За што хаеш, Што да мяне ты скажы маеш, Чаго чапляешся слатою, каб ты не ведаў век спакою. О прападзі ты гад шалёный і доўга сыпались праклёны пакуль михал свой гнеў не выліў алеший я яго зажыліў і зразу змоўк сабача морда михал прамовіў досыць горда прагоніць вон хай праганяе а служба знойдзецца такая мяне сам князь у замку зная і молодец гаворыць жонка ды трэба больш было насыпаць каб аж пайшло калоть подкіпець каб зелянеў ён як зялёнка прагнаць за что украў ці что ты залеж спраўляешь сабе боты ці прапіваў добро скарбова не будзе гнаць цябе за слова, няма прычын. А папусціся, Тады ідзі ты, хоць тапіся. Вот то ж зараза, вот халера, вот дачакалі сабе зівера, Прыпільнаваць бы дзе брыду загітал падлуды воду порвать бы ноздры качарэшкой або глузды адбіць даўбежкай. І не было б табе граху, забіў як вош або блыху. І дядька моцна абурыўся і разважаць яшчэ пусціўся. Ці быў бы грэх? Ці грэх не быў? Калі б падлоўчага забіў. Міхал сказаць, «Э, крыху баяўся размовы з ім, Ён спадзяваўся, А што як скажа выбірацца? Такі пабайваўся прызнацца, бо што ж? Няма дзе разгарнуцца, няма дзе брат табе прыткнуцца. Ды ў той жа дзень наказ быў даны ісці міхалу пад буданы сачыць ваўкоў. Хм, ну значыць, квіта! Прайшла гарачка і нябыта. І праўда, всё сышло ні слова, і нават з ім была размова і гаварыць з сабой даваўся не тым. <laughs> Зусім не тым здаваўся. І ўсе з грызоты нейкацелі, і ўсе тут зноў павесялелі, ды зноў рабілі свае справы і для карысці і для славы. Цяпер дазвольце вы ўжо мне сказаць аб дзедавым чаўне. Калі казаць пра човен дзедаў, то трэба ўжо, каб кожны ведаў пра дзеда юрку, ну хоць бы з мала. Перш-наперш юрка, Цесть Михала, а стала быць яго сваяк, затым дзед Юрка быў рыбак. Ды рыбакі не ўсе аднакі свае ў іх густы і адзнакі дзед меў да сеціей нахіленне авудзіць не не меў цярпення і не любіў наогул вуды і гэтай вудавай маруды бо вуды любяць больш паны і выбачайце свістуны хоць праўда хлеб едуць з вуды але не ўсе не і не заўсюды ось неват о другая справа тут брат не вуда тут аблава і волак можна пахваліць і можна здорово лавіць але ж за ўсё мае браткі сказаць вам венцер не радкі не Ды толькі трэба мець знароўку, каб не страляць у саракоўку, бо трэба ведаць, дзе паставіць ды умець і венцер добры справіць. Мастак быў дзед на ўсё на гэта, лавіў немала ён за летом. Былі ліны язі і плоткі, Лузаў дзед добра сабе з лодкі. Было за што кручок загнуць, было і ў краму з чым зірнуць. І любяць деда юрку внукі, яны цалуюць яму руки, а дзед у плечы іх цалуе і абаранкам патрактуе. Цукеркі дзеду, Ні, не любы, няхай іх качки псуюць зубы, Дык лепш не знаць іх, ну іх кляду гэту дзявочую прынаду. Звычайна дзед быў вельмі ціхі, не падымаў нідзе шуміхі, але быў сталы і разумны, такі разважлівы і ўдумны, ну чалавек старога складу, калі што скажа, то да ладу, але дзе крыў да і махлярства. Тады дзед меў адно лякарство не паглядзіць ён, хто такі ты, Хоть чорт, хоть д'ябал знакаміты, пляваць яму на тваю масць, Але ўжо чапаласу дасць. Адзін на ўсіх пайсці гатовы без разважання, без размовы. Ну, а калі дзед падгуляе, Тады ён зноў адменнасць мае, тады ён нават і бушуе, і <laughs> трохі сына памуштруе, але пад гэтым бушаваннем хавае гумар з насміханнем. Боль жарты строіць, чым ваюе. Язэп, вставай! Крычыць ён сына, уставай у гэтую ж хвіліну! Бярэдзят ноты ценаровы, нібыта злосныя губровы. Чаго да хлопца прывязаўся? лепш лёг бы каменем набраўся гаворыць баба і сярдуе а дзед яе як бы не чуе вставай лайдак маліся богу я заварушыцца ў бярлогу стае пачухваецца плача что то за доля за бядача ці ён распуснік ці ён збойца ну кленч у Хрысціся у імя ойца. Яза патрохі дзед павучыць і памуштруе і памучыць, бо трэба ж іх адукаваць і паслушэнству навучаць. Яшчэ на деда паглядзеце, калі дзед вып'е на банкеце у деда шчоки румянеюць, у деда вочы весялеюць гарохам деда ў смех якоча, А сэрца руху шуму хоча. Эх, яшчэ шчышча яшчэ шчышча тут, дзе ты цмока і свішча, як салавей сіваваронкай, ды да як заецца песняй звонкай. Не деду трэба болей руху і деду тесна ў тым кажуху кажух на лаву дзед скідае і бубен рэшата хватае бубніць увечка чым попала Ды як прышчоўкне ды прыўдала тут вам і полька і мазурка такі быў дед нябожчык юрка і дядька, быў рыбак выдатны э, хоць больш урыўкавы прыватны але лавіў такі нямала і дядзьку ў рыбе шанцавала бывала пострыжні прыправіць на шчупаков нясе і ставіць глядзіш о добрая минута шнур зівілак спушчан палка гнута схапіў жыўца шчупак і свішча дастаў у у два локці шчупачына і з вудай дядька шчасцю мае езёў за надзеці кілзае язі у тры хунты і ў чатыры агледзі дядька букты віры картофель зварыць і гороху і надзіць рыбу ён патроху Лаіў наш дядька не радкамі, вінцерамі і сачкамі, ды аднаго ўсё ж бракавала. У дядзькі чоўна не ставала. Каля адрынкі пад страхою у деда юркі сиратою валяўся човен, так без дела, на солнце сохла яго тело, і човен, праўда, ужо не новы, Э, дед Юрка быў рыбак скарбовы, скарбовай чайкай карыстаўся, а ўласны човен так валяўся, як бы у адстаўцы той сенатар, хоць на чаўны дзед быў аматар. Дед Юркам, Дядьку поважае і да яго прыхільнасць мае тось не знае такой моды рабіць у рыбе перашкоды і глупства ён рабіць не стане і ў венцер дзедаў не загляне. Бяры антось, ты човен гэты. Э, Расохся трохі ён за лета і сям там нават пакалоўся і шашаль можа дзе завёўся, але агледзеўшы, <laughs> Нічога, яшчэ паслужыць мала многа. Антось, як сонца засвяціўся, даўно аб чоўне ён смуціўся. Дадому дядька ехаў лёсы. Кладзе ён човен на калёсы і едзе наш антос вясёлы, і з ім падсмейваюцца і колы на рэчку човен ён спускае, няхай сабе тут намакае. А там, управіўшыся ў бою, Залентос яго смалою агледзець і заканапаціць, а дзе і бляхаю прыхваціць. Засвішча човен мой стралою, так думаў дядзька сам сабою. Пакуль Антто сканчаў работу, на рэцы човен меў турботу. Як толькі добра сонца ўгрэе, кастучуць чоўня ўжо дурэе, без нагавіц в адной кашулі і хоць за ногі мыць скітнулі і запускалі як бы спіць, але скідаў ён нагавіцы, бо так спрытней быць каля чоўна і нагавіцы рэчумоўна. Зазнаў тут бедны човен гора каламі костусь яго пора і ва ўсе бок яго круціць і толькі воду каламуціць, бо тут гразі больш чым вады і мулу розныя брыды. Бубні тут човень ходзіць рэха такая хлопцу з ім пацеха. Антось на човен свой як гляне і весь сялей на сэрцы стане, які б не быў усё чаўнок, і шчылін мала, як намок. Тым часам дядька ненарокам глядзеў на човен добрым вокам. Дянёк ён выбраў больш-менш вольны, ідзе вясёлы і довольны. На берах човен выцягаюць, а лесе костусь памагаюць, На бок вернеце дном у гору. Палечым зараз наш ты хворый, Дачоў на дзядзька так звярнуўся і тут жа зараз завінуўся. Бярэце пакуля і спіцы. Памчымся мы на ніз крыніцы, аж толькі вецер засведруе. Я стужа дядзька тут смакуе. Вы шчыльна, шчыльна затыкайце, што наймацней брат забівайце. Ды дружна, борзда канапаціць, каб час не зводзіць і не траціць стары ўжо падла і трухлявы увесь як рэшата дзіравы гаворыць дядзька ў час работы сабе другім дае ахвоты ідзе работа і размова і канапачанне готова смалою трохі засмалілі і на ваду чаўнок спусцілі але тут цесна воды мала і дно аб землю шаравала а А дядька хоча дзеля спробы дальш з гэтай выбрацца трушчобы. Там далей рэчка не такая і глыбіні даволі мае. Праз плот чаўнок гуртом куляюць, наніз паволі прапіхаюць, А дядька сам садіцца ў човен. Плыве човен, воды повен, ды ўсё хлюб, хлюб, хлюб. <laughs> спяваюць хлопцы і жартуюць і дядька що нам дальше буюць а дядька важны выгляд мае замест вясла прысок трымае а твар яго як сонца ясны бо гэты човен яго уласны і не цячэ ён ані ні чаунок -ні -ні куды не павярні. І трэба ўсё-такі зазначыць такой працэсі вам не бачыць. Алесі косту щовен пхаюць, падол кашуль в зубах трымаюць, а дядька ў чоўне сонца ў коле, Тым часам човен і на волі. Бо тут глыбока рэчка грае і хлопцам пуп вода мінае. Но ну, Годя хлопцы, досыць вам, А ну ткаль, спробую я сам. І дядзька ўжо тут ад разэчку пачуў, што выехаў на рэчку, і гэта яснасць сходзіць з твара. Бярэ ён прыс ён помен жара, рашучасць думкі смеласць руху, Ыхх колькі сілы колькі духу зусім істотаў ім другая на прыз ён разам налягае ды на нагах калі прыгнецца тут шовен раптам як рванецца бы той спалоханы шчупак герой наш дядька наш рыбак адразу дзве бяды папаўся перш-наперш прыз уграць вагнаўся, ачовен носом. Трах у дрэва, а дядька раптам. Гоп на левой ногі ў портках адмысловых, не просто взрэбных, шарачковых, адно ў паветры буркаули ды ў воду момант баўтанули. Схапіўся дядька мокры, брудны, а вынік спробы той паскудны, чалнок нячовена карыта і нос і частка дна адбіта. Прысок тырчыць як струп на плеху, а хлопцы поўзаюць ад смеху а дядька сам цар без короны і выгляд мокрае вароны